بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون بنام خدایی که به اندازه مهربان و نهایت با رحم است مؤمنان رستگار شدند الذين هم في صلاتهم خاشعون آنها که در نمازشان خشوع دارند والذين هم عن اللغو معرضون و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند والذین هم للزکات فاعلون و آنها که زکات را انجام میدهند والذین هم لفروجهم حافظون و آنها که دامان خود را از آلودگی و بیعفتی حفظ میکنند إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهرهگیری از آنها ملامت نمیشوند فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك اولئك هم العادون پس هر کس غیر این طریق را طلب کند کرد و والذين هم لأماناتهم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 چیز شبیه گوشت جویده و مدغه را به صورت استخوانهای درآوردیم از آن پس آن را آفرینش تازه ایجاد کردیم پس بزرگ است خدایی که بهترین خلق کنندگان است ثم إنكم بعد ذلك لميتون سپس شما بعد از آن میمیرید ثم إنكم يوم القيامة تبعثون سپس در روز قیامت برانگیخته میشوید ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ما بر بالای سر شما هفت راه قرار دادیم و ما از خلق غافل نبوده و نیستیم و انزلنا من السماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون بس آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و آن را در زمین ساکن نمودیم و مسلما ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون سپس به وسیله آن باغهایی از درخت نخ به انگور برای شما ایجاد کردیم باغهایی که در آن میوههای بسیار است و از آن تناول میکنیم وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين و نیز درختی که از تور سینا میرفت و از آن روغن و نان خورش برای خورندگان فراهم می کردد و این لکم فی الانعام لعبره نسقیكم مما فی بطونها لکم فیها منافع و منها تأکلون و برای شما در چهار پایان عبرتی از آنچه در درون آنها از چیز شما را سیراب میکنیم و برای شما در آنها منافع فراوانی و از گوشت آنها میخوریم و و علی تحملون و بر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 خود نشنیده ایم هو الا رجل به جنت به حتى او فقط مردی است که مبتلا به نوعی از جنون است باید مدتی درباره او صبر کنید قال رب انصرنی بما کذبون نوح گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب های آنان یاری کن فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ما به وحی کردیم که کشتی را در حضور ما به مطابق فرمان ما بساز و هنگامی که فرمان ما برای غرق آنان فرا رسد و آب از تنور جوشد از هر یک از انواع حیوانات یک جا در کشتی سوار کن و همچنین خانواده ات را مگر آنها که قبلا وعده هلاکشان داده شده است اشاره به همسر نو و فرزند ناخرف او و دیگر درباره این ستمگران با من سخن مگوی که آنها همگی هلاک خواهند شد فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين به هنگامی که تو به همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید بگو ستایش خدایی را که ما را از قوم ستمگر نجات بخشید وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين با بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پربرکت فرو دار و تو بهترین فرود آورندگان إن في ذلك لآيات وإن كنا إنا لمبتلین در این ماجرا آگاه و های برای صاحبان عقل و اندیشه و ما مسلمان همگان را آزمایش میکنیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین سپس بعد از آنها جمعیت دیگری را بوجود آوردیم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون با در میان آنها رسولی از خودشان فرستادیم که پروردگار یکتا را بپرستید جز او معبودی برای شما نیست آیا با این همه از شرک و بتپرستی پرهیز نمی کنید وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون برای اشرافیان خودخواه قوم او که کافر شده بودند و لقای آخرت را تکذیب کرده بودند و ناز و نعمت در زندگی دنیا به آنها داده بودیم گفتند این بشری مثل شما از آنچه شما میخورید میخورد و از آنچه مینوشید مینوشد ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید مسلما زیانکارید أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون آیا او به شما وعده میدهد هنگامی که مردی و خاک و استخوان شدید بار دیگر از قبرها خارج میشوید هیهات هیهات لما توعدون هیهات هیهات از این وعده که به شما داده می شود این هی الا حیاتنا الدنيا نموت و ما نحن بمبعوثین غیر از این زندگی دنیا چیزی در کار نیست پیوسته گروهی از ما میمیرند و نسل دیگری جای آنها را میگیرند و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين او فقط مرد دروغ روی است که بر خدا افترا بستد و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد قال رب انصرنی بما كذبون عرض آه کرد پروردگارا مرا در برابر تکلیف های آنها یاری فرما قال عما قليل ليصبحن خداوند فرمود به زودی آنها از کار خود پشیمان خواهند شد فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاء فبعدا للقوم الظالمین سرانجام سیحه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنها را همچون خاشاک بر سیراب قرار دادیم پس دور باد از رحمت خدا قوم ستمگر ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین سپس اقوام دیگری را بعد از آنها وجود آوردیم ما تسبق من امت أجلها و ما یستأخرون هیچ امتی بر اصل و میاد خیش پیشی نمیگیرد و از آن نیز تأخیر نمی کند ثم ارسلنا رسلنا تسرا كلما جاء نعمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون سپس رسولان خود را یکی بعد از دیگری فرستادیم هر زمان رسول برای هدایت قومی می آمد او را تکذیب می کردند ولی ما این امتهای سرکش را یکی پس از دیگری حلاف نمودیم و آنها را افسانه قرار دادیم پس دور باد از رحمت خدا قومی که ایمان نمی آورند ثم ارسلنا موسى واخاه هارون سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود با دلیل روشن فرستاده ایم إلى فاستكبروا به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او اما آنها استکبار کردند و اصولا مردم بدتریجو بودند فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا ما لنا عابدون آنها گفتند آیا ما به انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالی قوم آنها یعنی بنی اسرائیل ما را پرستش میکنند ما فكانوا من المهلكين آری آنها این دو را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ما به موسى کتاب آسمانی دادیم شاید آنها هدایت شوند وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما ذات قرار ما فرزند مریم و مادرش را نشانه خود قرار دادیم و آنها را در سرزمین بلندی که آرامش و امنیت و آب جاوی داشت جای دادیم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ای پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید که من به آنچه انجام میدهید آگاهم و این هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون همه شما امت واحدی هستید و من پروردگار شما کم از مخالفت فرمان من بپرهیزید فتقطعوا امرهم بینهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون اما آنها کارهای خود را به پراگندگی کشاندند و هر گروهی براهی رفتند هر گروه به آنچه نست خود دارند خوشحالند فذرهم فی غمرتهم حتی حین آنها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانی که مرگشان فرا رسد أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون آنها گمان میکنند اموال و فرزندانی که به آنان داده این برای این است که در پای خیرات را به روی آنها بگشاییم چون این نیست بلکه آنها نمیفهمند ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون مسلما آنانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند والذین هم بآیات ربهم یؤمنون و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان میآورند والذین هم بربهم لا یشرکون و آنها که به پروردگارشان شرک نمیبستند والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون و آنها که نهایت کوشش را در راه انجام طاعات به خرج میدهند اما با این حال دلهایشان ترسناک است از اینکه سرانجام به سوی پروردگارشان باز میگردند اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون آب چنین کسانی هستند که در خیرات سرعت میکنند و از دیگران پیشی میگیرند ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم و نفس ما کتابی و به حق سخن می گوید لذا به آنان هیچ ظلم و ستمی نمی شود بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکه دلهای آنها از این نامه اعمال در بیخبری فرو رفتند و آنان اعمال زشتی جز این دارند که پیوسته آن را انجام میدهند حتی اذا أخذنا مترفيهم بالعذاب هم تا زمانی که آسوده حالان مغلوب آنها را در چنگال عذاب گرفتار ساختیم در این هنگام نالهای دردناک و استغاثه آمیز سر میدهند لا اليوم لا تنصرون اما به آنها گفته می شود فریاد نکنید امروز شما از ناخته ما یاری نخواهید شد قد كانت آیاتی تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكفون آیا فراموش کرده اید که در گذشته آیات من به طور مداوم بر شما خوانده میشد اما شما اعراض می و به عقب باز میگشتید مستدبرین به سامرا تهجرون در حالی که در برابر آن می استکبار مینمودید و شبها در جلسات خود و بدگویی ادامه میدادید أفلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آبائهم آیا آنها در این گفتار تدبر نکردند یا این که مطالب برای آنان آمده که برای نیافتانشان نیامده است ام لم یعرفو رسولهم فهم له منکرون یا اینکه پیامبرشان را نشناختند که او را انکار میکنند ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون یا میگویند او دیوانه است ولی او حق را برای آنها آورده اما اکثرشان از حق کرافت دارند ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون و اگر حق از های آنها پیروی کند آسمان ها و زمین بر تمام کسانی که در آنها هستند تباه می شوند ولی ما قرآن به آنها دادیم که موجه یادآوری و موجه شرف و حیثیت آنها اما آنان از چنین چیزی روی گردانند ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین یا اینکه تو از آنها ماز و هزینه در برابر دعوتت میخواهی در حالی که مزد پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است و لتدعوهم الی صراط مستقيم به طور و یقین تو آنها را به صراط مستقیم دعوت میکنی وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون اما كسانك بآخرة إيمان آخرت أسفين ندارند از ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون و اگر به آنها رحم کنیم و گرفتاری ها و مشکلاتشان را برطرف سازیم نه تنها بیدار شوند بلکه در تغیانشان اصرار بسند و در این وادی سرگردان میمانند ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند اما آنها نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرع میکنند حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد هم فيه مبلسون این بعض همچنان ادامه مییابد تا زمانی که دری از عذاب شدید را بر روی آنها بگشایید و چنان گرفتار شوند که به کلی معیوس کردند وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون او ذاتی که برای شما گوش و چشم و قلب ایجاد کرد اما کمتر شکر او را به می بیاورید هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون او ذاتی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور میشوید وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون اوزادی است که زنده می کند و می میراند و آمد شده شب و روز از آن اوز آیا اندیشه نمی کنی؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون اما آنها همان گفتند که پیشینیانشان گفتند قالوا اذا متنا و كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون آنها گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان پوسیده شدیم آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد لقد وعدنا نحن وآباؤنا این وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده این فقط از سانهای پیشینیان است قل لمن ومن فيها كنتم تعلمون بگو زمین و کسانی که در زمین هستند از آن کیست اگر شما میدانید سيقولون لله قل افلا تذكرون در پاسخ تو میگویند همه از آن خدا بگو آیا متذکر نمی نمیشوی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم بگو چه کسی پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است سيقولون لله قل افلا تتقون خواهند گفت همه اینها از آن خداست بگو آیا تقوا پیشه نمی کنید و از خدا نمی ترسید قل من بیده ملکوت كل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون بگو اگر راست میگویید چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد و به بیپناهان پناه میدهد و نیاز به پناه دادن ندارد سیقولون لله قل فأنا تسحرون خواهند گفت همه اینها از آن خداست بگو با این حال چگونه میگویید شما را سحر کرده اند بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بلکه واقعیت این است که ما حق را برای آنها آوردیم و آنان دروغ بكويا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون خدا هرگز فرزندی برای خود بر نگزیدند و معبود دیگری با او نیست اگر چنین میشد هر یک از خداوجان مخلوقات خود را تدبیر و اداره میکردند و بعضی بر بعضی دیگر تفوق میجستند پس منظر خدا از توصیفی که آنها می کنند عالم الغیب شهادت فتعالى عما یشركون او از پنهان و آشکار آگاه او بدتر است از این که شریف برای او قایل شود قل رب اما ترینی ما یوعدون رب لا تجعلنی فی القوم الظالمین بگو ای پروردگار من اگر بنا باشد آنچه را ایشان وعید میشوند به من نشان دهید پس ای پروردگار من مرا در میان مردم ستمکار قرار مده و اینا على ان نریک ما نعدهم لقادرون و ما قادریم آنچه را به آنها می میدهیم و تو نشان دهیم ادفع بالتی هی احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون بدی را از راهی که بهتر از دفع کن ما به آنچه آنها توصیف میکنند آگاه تریم وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و بگو پروردگارا من از وسوسه شیاطین به تو پناه میبرم و اعوذ بك رب ان یحضرون بس اینکه آنان نزد من حاضر شوند نیز به تو پناه میبرم ای پروردگار حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد میگوید پروردگار من مرا باز گردانید لعلی اعمل صالحا فيما ترست كلا إنها کلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون شاید در آنچه ترک کردم و کوتاهی نمودم عمل صالح انجام دهم و او میگویند چنین نیست این سخنی است که او به زبان میگوید و اگر باز گردد برنامه اش همچون سابق است و پشت سر آنها برزخی است تا روزی که برانگیخته میشوند فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون هنگامی که در سور دمیده شود هیچ گونه نسبی میان آنها نخواهد بود و از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون کسانی که ترازوهای سنجش اعمال آنها سنگین است آنان رستگارانند ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون و آنها که ترازوهای عملشان سبک می باشد کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده در جهنم جاودانه خواهند ماند تلفح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 بندگان من میگفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگان فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اما شما آنها را به باد مسخره کردید و آنها شما را از یاد من غافل کردند و شما از آنها میخندیدید إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ولی من امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم آنها پیروز و رستگارند قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين خداوند میگوید چند سال در روی زمین توقف کرده اید قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین در پاسخ میگویند تنها به اندازه یک روز یا قسمتی از یک روز از آنها که میتوانند بشمارند سؤال فرما قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون خداوند گفت درنگ نکردی مگر اندکی ای کاش که می دانستی أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ولی آیا گمان کرده اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگشت نخواهید کرد فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم پس بزرگتر و برتر از خداوندی که فرمان روای حق است معبودی جز او نیست و او پروردگار عرش کریم است ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون و هر کس معبود دیگری با خدا بخواند و مسلما هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت حساب او نزد پروردگار شما خواهد بود مسلما کافران رستگار نخواهند شد وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین و بگو پروردگارا مرا ببخش و مشمول رحمتت قرار ده و تو بهترین رحم کنندگانی